Hi, hello, this is Ronaldo on Hugot Radio, and I'm back, I'm back, I'm back for a new episode of this Hugot Radio Tips, only here on Hugot Radio. <laughs> ha! it's been a while, huh? So let me uh, read to you this blog that I just created last night. Thank you so much for ng uh, yung first free podcast natin. Let's dive in, because uh, this topic is really good. Seven madaling paraan kung paano malalaman kung mahal ka ng isang lalaki. Gusto niyo yun, di ba? So girls, listen. Alright, matagal-tagal na rin kayo nagde-date and every time na lang na magkasama kayo, ang saya-saya ng pakiramdam, di ba? Napakasaya. Lahat na lang pupuntahan nyo, napakaganda. Lahat nakikita nyo pulang-pula. Wow. Red. Red, red. <laughs> okay, lahat na lang pupuntahan yun napakaganda, okay? At napakasaya ng pakiramdam. So, parang lago mo na lang gusto siyang makasama dahil in love ka at in love din siya sa iyo. Ngayon, parehas kayo in love sa isa't isa. Which is true, okay? At gusto mong maging maganda ang iyong relasyon. All right. gusto niyo umusad. Umusad. Tung, tung, tung, tung. At maging seryoso sa bawat isa. All right. so no problem. Bago man kayo umusad, kailangan mo munang malaman kung ito bang lalaking ito ay talagang in love sa iyo. So, ibibigay sa'yo yung mga 7 tips at mga 7 signs para malaman mo kung talagang lalaki ay in love sa iyo. All right. paano mo ba malalaman kung ang isang lalaki ay truly, madly, deeply in love sa iyo? All right? ikaw nga talaga ba ang pinaka tinitibok ng kanyang puso, mm-hmm, shower, pinaka-importante sa kanyang buhay, siya nga ba talaga ang taong yon? Now, kung ikaw ang pinaka-importanting tao sa kanyang buhay, let's say, kung papasok siya dito sa 7, uh, ah, na madaling paraan kung paano malalaman kung mahal ka talaga ng lalaking yan. Alright, number 7. Lagi siyang naghahanap ng oras para sa iyo. Lagi ba siyang may oras sa iyo? Alright, good. So wala kang maririnig sa kanya. Nako, kan, busy ako ngayon eh. Daming ginagawa sa trabaho. Hindi ako makalabas-labas eh at wala ito sa kanyang vocabulary. Okay? Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Dahil mahal ka niya at ikaw ang pinaka top priority niya sa kanyang buhay. So minsan nagkakaroon siya ng sobrang hectic sa schedule, natural naman 'yon, pero ikaw pa rin ang nasa isip niya. Okay? Hindi man kayo laging nagkikita o nag-uusap ng matagal pero lagi ka pa rin niyang chinecheck. Saan? Sa text, for example, okay ka lang ba? o humihinga ka pa ba? Buhay ka pa ba? <laughs> Alright? So, lagi kanyang kinakamusta kahit man lang sa maikling tawag. Tatawa ka na kahit 1 minute or 2 minutes. Alright? So, kung kumustahin ka, kung kumain ka na ba, kung anong kumusta ang pakiramdam mo, kung kumusta ang araw mo, ganun. Kung tumitibok pa ba ang puso mo? <laughs> Alright? So, minsan, kung hindi man siya makatawag, titext ka niya or i-email ka niya. Okay? Tandaan mo, hindi-hindi ka maghihingi nito at makikihati sa kanyang oras. You will never feel that. So, number seven, ang lalaking in love na in love sa iyo at mahal na mahal ka ay laging may oras para sa iyo. That's number seven. Number six, okay, ibabahagi niya sa iyo ang kanyang past, ang kanyang nakaraan, okay? Ang kanyang present at, syempre, ang kanyang future, ang pinaplano niya sa buhay. Kapag naging magaan na ang kanyang loob sa iyo, okay? At hindi hindi siya natatakot hindi hindi siya matatakot na i-share sa iyo ang kanyang nakaraan. Kung ano man yung nagawa niyang kasalanan, kung ano man yung pagkakamali niya, kung ano man yung mga hindi maganda nangyari sa buhay niya, hindi niya yon itatago sa iyo. I mean, hindi niya ikakahiya. Okay? Kabila ng mga kanyang, of course, yung pagkakamali nga, yung mga, you know, hindi mo na kailangan pang hingiin ito sa kanya dahil kusa na niya itong ibabahagi sa iyo. Okay? Hindi lang sa kanyang nakaraan, pati na rin sa kanyang kasalukuyan. Okay, gagawin niya yan. Hihingiin or hingi niya sa inyo usually ang kanyang ang iyong uh, ah, opinion sa kanyang halimbawa may plano siya, hingi yung opinion niyo at pahintulot mo. Okay? Sa madaling sabi, ang masasabi mo ay napaka-importante sa kanya dahil mahal ka niya. Okay? Ngayon, so sinishare niya sa iyo ang kanyang past at ang kanyang present. At syempre, kapag lumago na ang iyong relasyon, kahit pa ang kanyang future plans ay ibabahagi na rin sa iyo. Kagaya ng kanyang plano sa iyong pag-aasawa at pagkakaroon ng sampung pirasong anak o isang dosena. Kaya niyo yun? Hindi yung kaya eh. Katunayan, tatlo lang kami. So, hindi kami big family. But ang saya daw ng big family. But sometimes, you know, there are some problem <laughs> Hindi na mawawala. Okay, I digress. Alright, number six, ibabahagi niya sa iyo ang kanyang past, present, at, at ang kanyang future. So number five, okay, lagi niya itong maririnig. What, what do you mean? What do you mean, Ron? Ah, okay. Ang ibig ko pong sabihin sa number 5, lagi niya o lagi kanyang gustong marinig na magsalita. Yung boses mo, lagi niya gustong marinig. Okay? Maari kang mag-share sa kanya ng iyong frustration. Okay? Pati na rin ang mga kwentong nasagap, problema at mga balisa sa buhay mo. Lahat kaya niya itong lunukin. Okay? Para sa iyo. Bakit? Dahil mahal ka niya. Papakinggan ka niya. Okay? Makikinig siya ng walang halong pagkakainis. Okay, yung mga ibang tao, di ba, kapag nagkukwento ka, parang nakikita mo yung mukha niya, parang naiinis kapag nagkukwento ka, di ba? Hindi, kasi hindi importante yung sinasabi mo sa kanya. But this guy, if he really loves you, he will never feel that and he will never show that to you. Okay? Tatawanan niya ang mga nakakatawa mong kwento. Okay? Pupunasan niya ang mga luha mo kung medyo masama ang pakiramdam mo at kapag ikaw ay nakakaranas ng pagkabalisa o takot sa buhay, bibigyan ka rin niya ng solusyon kung kinakailangan. Okay? Sa madaling salita, lagi siyang nandyan para sa iyo. That's number five. Lagi niyang gustong marinig ang boses mo o lagi kanyang gustong marinig na magsalita. Number four, ipapakilala kanya sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang pamilya. Okay? Kung talagang mahal ka niya, okay, itong tatandaan mo, iimbitahan kang sumama sa gimmick ng kanyang mga kaibigan. Okay? Hindi ka itatago. Kapag naman nasama ka sa isang saluhan, ipapakilala ka sa lahat ng kanyang makakasalamuha. At posible nga, kung talagang mahal ka niya, ay dati ka pa niyang naikwento sa mga ito. At sasabihin nila sa iyo na, Ah, ikaw pala yung nakwento sa akin ni ganito, ni, ni Ron, itong gwapong Ron na to. Okay? Ang sabi niya, napakabait mo daw. Tsaka, ang ganda daw ng ugali mo, yung anong, mga ganung mga ganung salita, no? Yung mga tipong hindi mo inaakala, nasasabihin sa ng ibang tao na hindi mo kilala. Na, yung pala kasi, na ipagmalaki ka na ng lalaking nagmamahal sa iyo. Kaya magugulat ka lang, wow! Parang, lalaking tenga mo. Okay? At hindi lang yan. Magagawa niya rin ito pati na rin sa kanyang mga magulang. Okay? Hindi siya mahihiya at magdadalawang isip na ipakilala ka sa kanila, hindi-hindi siya mahihiya at confident talaga siya. Ma, pa, mapapangasawa ko. <laughs> siya ay ipapakilala, o kami ipapakilala kanya sa kanyang mga magulang at kung sino man ang mamimit niya Okay, sa halimbawa may isang lugar o saluhan, kung sino man makilala niya o mamimit niya, i-introduce ka niya ng walang pagdadalawang isip. So yun. Number four, ipapakilala ka niya sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang pamilya. Number three, madali lang tayo. Kikilalanin ka mula sa loob at labas. Okay? Sabihin na natin mahilig kang tumawa. <laughs> At isang araw ay hindi maganda ang pakiramdam mo. Okay? Dahil sa isang bagay na hindi masaya na nangyari sa iyo. Gagawa siyang paraan para mapatawa ka. Okay? At kapag ngumiti ka ng wala sa mood, parang ngiting aso, mahahalata niya yon. Alam mo bakit? Kasi kilala ka niya. Kung talagang mahal ka niya, malalaman niya kung ano ang totoo sa iyo at, at hindi. Okay? Alam niya na may hindi ka magandang nararamdaman kapag ganon. Ang isang lalaking mahal na mahal ka, kilala ka niya at nararamdaman ka niya. So, hindi siya aalis sa tabi mo hanggat hindi siya nagiging sure na okay ka na. Okay? Kung hindi man siya sa, sa tabi mo, most probably, hindi siya, hindi kanya tatantana na kausapin sa phone. Ayun, at uh, hindi siya makakatulog nang hindi siya nakakasiguro na ikaw ay okay na. Alright? Hindi kanya guguluhin. Yes, pero ipapaalam niya sa iyo na nan- nandyan lang siya. Okay? Nandito lang ako sa iyo. Okay, kung kailangan mo ako, just let me know. Right? At uh, sasabihin niya sa iyo para ma-feel mo yung pag-care niya. At kapag ready ka na magkwento, nandyan lang siya lagi para sa iyo. Masusurpresa ka na lang na kung paano kanya kilala kahit hindi mo man ito sasabihin sa kanya. Dahil ang isang katangian ng lalaking mahal kang tunay ay kilala ka mula sa labas hanggang sa loob. That's number three. Number two, magiging best friends kayo. Walang kasing saya sa mundong ito na maging uh, best friend mo ang taong katumbas ng pagmamahal na binibigay mo. Okay, you are equally in love with each other plus you are best of friends. Ang ganda, di ba? So, hindi lang kayo magkasintahan, magkaibigan pa. Walang magiging sikreto sa inyo at hindi mo na kailangan magpretend na maging iba sa harap niya. Hindi ka na magugulat pa sa mga hindi ka nais-nais na sorpresa dahil lahat ay alam mo na tungkol sa kanya. Hindi ka na, ha? <gasps> ha? Mga ganun. Yung tipong, ah, nagugulat ka kasi hindi mo alam na ganun pala siya. Ay, so, ganun. Ang iyong tali okay, tali, ay hindi-hindi mapuputol at wala sino man ang makakabali nito kahit gaano pa man nila itong gawin sa inyong dalawa. So that's number two, walang makakapaghiwalay dahil magiging best friends kayo. At hindi lang yan, magkasintahan pa. So ito lang number one ang pinaka-importante sa lahat, nakalimutan ko kanina, dapat pala, eh, sinabi ko to, eh, itong pinaka-importante sa lahat. At mga babae, tatandaan nyo to. <sighs> sinasabi ko to bilang isang lalaki, okay? Makinig kayo. Ang respeto niya sa iyo ay walang katumbas. That's number one. Ang respeto niya sa iyo ay ang kanyang pinaka-top priority. Kung meron mang tao na hindi rumespeto sa iyo, pagtatanggol kanya. At kapag umabot ito sa isang matinding punong braso o away, gagawin niya yan para sa iyo. Kahit mismo siya ay poprotekta, poprotektahan ka, okay? Mula sa kanyang sarili. Okay? Alam mo, alam mo kasi minsan, ang mga lalaki, may mga temptations yan, alright? So, kahit mismo yung sarili niya, poprotektahan kanya mula sa kanyang sarili. Kabilang na ang kanyang pagnanasang physical. Hmm. Mga lalaki, alam nyo yan. Alright? Hinding-hindi niya ito ipipilit sa iyo. Alam niyo na sinasabi ko. At hinding-hindi ka niya sasaktan sa anumang paraan para makuha lang niya ang gusto niyang makuha sa iyo. Mahal na mahal ka kung kaya niyang pigilin ang kanyang sariling pagnanasa. Okay? Dahil ang lalaking totoong nagmamahal ay kayang maghintay sa tamang aldab style yan tamang panahon. Okay? Kalokohan ang salitang may narinig akong mga lalaki. Alam mo kung mahal mo ako, gagawin natin 'yan. Bigay mo 'yan sa akin kasi kung talagang mahal mo ako, patunayan mo sa akin at talagang kaya mong o kaya mong gawin 'yan sa akin o kaya mong gawin natin 'to. Kalokohan 'yan. Kalokohan 'yan. Sa totoo lang ay magalit pa sa akin mga lalaki pero kalokohan ang ginagawa niyo yan. Huwag kayong Girls, huwag kayong maniwala sa mga lalaking ganyan. Okay, kapag yan ang salitang lumalabas sa bibig ng lalaki, tatandaan nyo mga babae kayo ha, huwag ka nang magdalawang isip na iwanan ang lalaking yan. Kasi alam mo ba, hindi kanya mahal. Katawan lang ang habol sa iyo sa totoo lang. Okay? Ikaw rin ang magiging lugi sa huli. Alam mo kung bakit? Babae ka. Okay? Babae, babae, mag-isip ka. Sabi nga nila, sa lalaki daw, walang mawawala, which is true. Although, yes, technically, may nawala, but sa mga babae kasi mas, you know, alam niyo na yan. Alright? So, maging wais kayo. Uh, oh, maging wais, sabi nga ni Lumen sa surf. Alright? Kung totoo kang mahal niya, ang respeto ay ang lagi niyang sinasaisip at patuloy niya itong ipaglalaban sa ibang tao at pati na rin sa kanyang sarili. Laging tatandaan, girls, tandaan nyo to. Love is patient, kayang maghintay, hindi mainipin. While lust o ang libog sa katawan requires immediate satisfaction o agarang kasiyahan ng katawan lamang yan. Okay? Lust, L-U-S-T. Love is kind, mabuti, kind, mabait, while lust, L-U-S-T, is very harsh magaspang. Magaspang. Okay? Love does not demand its own way. Hindi niya idini-demand o hinihingi sa sarili nitong paraan. While ang last naman ay ang libog. Hinihingi yan. Kapag ang lalaki humingi ng ganyan at pinipilit ka, umiwas ka na. Okay? Hindi yan totoong lalaking nagmamahal sa iyo. Sa katunayan, tatandaan, ang libog ay totoong kabaliktaran ng totoong pagmamahal. So that's it, girls. Thank you so much for tuning in. At yan ang pitong madaling paraan kung paano malalaman kung tunay kang mahal ng isang lalaking minamahal mo. Alright? Yun ang number one, ang pinaka-importante doon. But the rest are important then. All right, so this is Ron, Ronaldo. I'll see you again next time. And don't forget, please download the application of Hugot Radio. You can go to uh, Google Play Store by downloading Hugot Radio app. It's free. And also this podcast, this video kasi, I'm, kinukuha ko yung ano, yung audio part nito and I'm um, using it as a podcast, audio podcast, which you can download anytime. I mean, you can uh, listen to it anytime, anywhere by simply downloading an application. It's a free application called Podcast Addict. It's a Google Play Store then, okay? Or you can go to SoundCloud and uh, uh, download the SoundCloud application and look for Hugot Radio Podcast, all right? My name is Ronaldo. Again, don't forget, always believe in love and keep the flame burning. I'll see you again next time. Bye.